віком і комплекцією, як Мілтон Брус. Губи в нього не стулялися, і між них виглядало два разки випнутих уперед рудих зубів. Булат розвів руками і кивнув на Хоцудая. Та Наріта заперечливо відмахнувся і почав щось малювати пальцем на твердому снігу. Спершу намалював нарти, потім запріг у нарти трьох собак а вгорі поставив знак запитання. Булат однаково не зрозумів. Тоді Наріта домалював ще одного собаку. І коли Булат знову не збагнув, домалював п'ятого, а по хвилі ще одного, показав шість пальців і запитливо роззявив рота. Га? Гау, гау. І показав кудись на південний схід. Булатові стало смішно. Та зненацька до нього дійшло, чого треба від нього японцеві, скільки собак було в того міража, за яким вони минулої середи марно гналися. Булат кивнув, але не зміг відповісти нічого певного. Собак у міфічного каюра могло бути п'ять, а могло й десять. На такій відстані хто ж його добере? Єдине, в чому тепер остаточно пересвідчився Булат, що Наріта боїться неперевертнів. Ранок починався з розчарувань, і найголовнішим здавалася та щогла висока і позбавлена життя. Як могло статися, подумав матрос, щоб японці найвидатніші в світі радіомайстри не забезпечили своїх полярників елементарним. Думки викликали нові думки і сплутувались у клубок. Журналісти швидко змерзли і поховалися в будинку. Термометр на метеомайданчику показував 33 градуси нижче нуля. Всі з'юрмилися біля порога. У протилежному кінці кімнати стояла кет рожева й мокроволоса зовсім не схожа на ту, до якої вони за чотири місяці встигли звикнути. На ній були старі унти і теплі кліматичні штани, але куртку вона скинула і лишилася в гарному пухкому светрі, майже до ліктів підкасавши рукави. Булат спробував пригадати, чи бачив коли її у звичайному жіночому вбранні, але пам'ять зраджувала. Антарктида притупила в них усі почуття, лишивши тільки інстинкт самозбереження. Тепер людство знову поділилось на чоловіків і жінок. Молодий француз отямився першим. Мадам, сталося диво. Невже все це створив наш нужденний примітивний барак? Жінка війшла в його грайливий тон і кокетливо засміялася. Ви забули про душ, Антуане? Такого безжурного сміху ще ніхто не чув з її вуст. Розмовляли по-французькому. Це створювало в кімнаті якийсь особливий настрій і надавало кожному слову іншого значення і іншої ваги. Відтепер називайте мене тільки Жаком патетично оголосив француз. Про того Антуана геть забудьте, неначе він помер. Він вас негідний. Але з урагану мене виніс Антуан, сказала вона вже англійською мовою і повторила. Антуан. У кімнаті раптом стало нічим дихати. Кет навіть у теплих ватяних штанях і збитих унтах була така безпорадно тендітна і струнка, що всі відчули себе неандертальцями. В повітрі досі бриніли її останні слова. Ось чому жінок не слід пускати в Антарктиду, з соромом подумав Булат, панічно ховаючись у власній каюті, розкиданій і тісній. І вже звідти почув стурбований і мов би, фанерний голос Філа Марша. Любакет, ви застудитеся? Накиньте щось на голову.